23 su sata. Sova informa. Od 13. do 24. svibnja obilježavaju se Dani sveučilišta u Rijeci s 24 aktivnosti koje uključuju i DS Academicus, kada se promoviraju izvrsni profesori, studenti i nastavnici. Dio obilježavanja Dana sveučilišta je i internacionalno poznat Student Day Festival, koji ove godine obilježava desetu obljetnicu. Osim koncertnog dijela 17. i 18. svibnja, festival nudi i kulturne, sportske, znanstvene i humanitarne sadržaje. O desetom izdanju Student Day festivala govori zamjenik predsjednice Studentskog zbora sveučilišta u Rijeci Marko Mesarić. Student festival krenuo preko iz inicijative, odnosno Slovenaca, on ima nekakvu sličnu priču kao što je Škisova tržnica. Sve je krenulo pre deset godina sa jednom pozornicom, sa jednim danom, sa jednim izvođačom. dok sad nakon 10 godina govorimo na tri pozornice, odvija se program cijeli tjedan. Dakle, očekuje nas oslikavanje morala koji će raditi studenti akademije, saj kafe gdje će se govoriti o psihološkim utjecajima bolesti, opći kviz kulture, glazbeni program sveučilišnih medija, humanitarni stand-up i naravno uz to, kao što ste napomenuli, glazbeni program. Studentski predstavnici u Senatu sveučilišta u Rijeci postigli su dogovor s upravom da upisnine umjesto za gotovo 200 kuna poskupljuju 50 kuna. Dogovoreno je da će se dio sredstava kojim su se trebali pokriti troškovi izgradnje još jednog paviljona uzeti iz riznice predviđene za studentske kredite. Prorektorica za studije i studente Sanja Barić naglasila je da bi se povećana upisnina u Rijeci još uvijek bila niža od upisnina na fakultetima ostalih hrvatskih sveučilišta. svake godine Filozofski fakultet 9. svibnja obilježava svoj dan. U četvrtak stoga nema nastave, već su organizirane različite aktivnosti. Kako će se obilježiti dan fakulteta govori predsjednik studentskog zbora Filozofskog fakulteta Marko Berberović. Sportske aktivnosti koje organizira udruga studenata psihologije počinju u 10, zatim slijedi roštilj koji će organizirati Udruge studenata Povesti i jedan novitet na faksu postoji dramska skupina koja će nastupati u 11.40. Nakon toga slijedi Water Waterworks koji organizira udruga studenata germanistike, nakon čega slijedi još malo sportskih aktivnosti. Na večer u 20 sati sve udruge zajedničko organiziraju trash quiz i okrunjujemo taj dan treš zabavom koja počinje u 22 sata. Pozivamo sve studente sveučilišta u Rijeci, veleučilište u Rijeci, ali i sve građane koji slušaju ovaj radio da nam se pridruže na velikoj zabavi. Vidimo se! Evo, nadamo se da roštiljadu i ostale aktivnosti neće prekinuti loše vrijeme koje je najavljeno za četvrtak, a sutra je najavljeno djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku, a na večer povećanje na oblake, zatim mjestimice kiša. Puhaće slabo do umjereno, u drugom dijelu dana ponegdje pojačano jugo ujutro na Kvarneru i u Istri od 7 do 11, u unutrašnjosti Istre od 2 do 6 stupnjeva Celzijusa, sredinom dana od 16 do 19 stupnjeva Celzijusa. S ovu info uredila i čitala Ivana Brljak.